Eh bien écoutez, moi je pense qu'il est... Alors euh, en ce qui concerne le, canton de Bayonne 1, je crois qu'il est important de rappeler que euh, le binôme que nous formons est composé d'un Bayonnais eden bati dagokionez, importantara hautagai parian, bat baionakoa eta bestia angelukoa dela. Horren horretaraztea ez da inutila gure aurkakoek, ez pitute indahori egin parekotasun geografiko eta... Hara, hortik aintzina gure engaiamendua gazteria eta elkartasunaren behmatzeko da, izan gazteala zahenekoentzat. entzat. que ce soit vers les plus jeunes ou les plus anciens. Je crois que bon, s'il fallait chercher des raisons de s'engager... Uste duten gaiatzeko arrazoinetan, giro goibel honek dakarski euh, idei arras politak itxuraz bena, arras simplista euh, ez dutena deus emanen, euh, eta gu horren aurka engaiatzen gira. D'apparence très intéressante et qui sont pour le moins très très simplistes et qui ne déboucheront sur rien du tout.